Alhamdulillahi Rabbil Alamin. wa wassalamu ala ashrafil anbijai wal mursalin. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa mtabi'ahum bi ihsanin ila d-dini Thumma amma ba'd. Doista svaka zavala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika alaihi salatu wassalam. Njegovu časnu porodcu, njegovu uzrte ashave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću i poštovani sestre, Srijeda je naš stalni termin. Aha, aj ponovno. A jesi bio pokrenuo? Ja sam ugasio sam odmah. Šta je reći? Ošao nam imberja. Skutio sam. Krenuo. Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ve salatu ve selamu ala aşrafil enbiyai wal mursalin nebine Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, miri selam na Allahu poslanika, alaihi salatu selam. Njegovu časnu porodcu, njegovu uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braću i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda nakon jacije namaza naš sada već ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama, imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. Mnogo, mnogo puta smo govorili da je knjiga Rijadu Salihin jedna veličanstvena knjiga, jedna blagoslovljena knjiga koju uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala podario veliki, veliki blagoslov, veliki prijem kod čitateljstva. Imam Nevi Rahmetullahi Alihi u ovoj knjizi pokušao je da objedini hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. E, u većini slučajeva to su hadisi iz šest poznati hadijski zbirki, poznate kao Kutubu Site, Buharija i Muslim, Tirmizija, Abu Davud, Ibn Mađe i Ennesai. Mi smo u proteklim emisijama družili se sa temama u kojima smo govorili o nađu Allahu subhanahu wa ta'ala milost, o strahu od Allahu subhanahu wa ta'ala kazni. U proteklim predavanjima govorili smo o vrijednosti skromnosti na Dunjaluku. Odnosno, pokušali smo da pojasnimo i prezentujemo kako i na koji način Islam gleda na čovjeka koji je stvoren na Dunjaluku da robuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i to je neka platforma s kojoj mi polazimo neprestano, to je mi smo na svijetu, na Dunjaluku stvoreni da robujemo Allahu Đelešanu, da svoj život pokušamo prilagoditi naredbama i zabranama Islama. To je robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, insan ako ispravno shvati zašto je na Dunjalku, definitivno neće dopustiti, neće dozvoliti da Dunjalu bude razlog da čovjek zapostavi vjeru jer dunjalu bez obzira koliko ga stekli, bez obzira koliko ga postigli, na kraju krajeva kad tad mi ćemo otići, odlazimo u kabur, odlazimo sa svojim dijelima i nakon toga nastupa proživljenje, nastupa sudnji dan i insan će polagati račune za svaki svoj postupak, odnosno za svaku sekundu svoga života. U večerašnjem e, poglavlju, 56. poglavlje, za oni koji imaju ovakvu knjigu na 264. stranici 56. poglavlje vrijednost skromnosti u ishrani, odjevanju i načinu življenja. Vrijednost skromnosti u ishrani, odjevanju i načinu življenja. U ovom poglavlju Imam Nevi Rahmetullah Jalehi nakon što je u proteklom poglavlju govorio o skromnosti na Dunjaluku, sada je pokušao da izuzme određena poglavlja zbog njihove bitnosti, odnosno da nam pokaže kako i na koji način je živio Allah poslanik alaihi salatu wasalam kroz prizmu njegovog, e, njegove odjeće, njegove izrane i načina življenja na Dunjaluku. Imam Nevevi počeo je ovo poglavlje sa 60. ajetom i 59. i 60. ajet iz suri Merjem gdje kaže uzvišeni Allah فَحَالَثَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u prijevodu značenja ovo, ovih ajeta, nakon što je govorio o poslanicima, i nakon što je govorio o putevima sreći i zadovoljstva, nakon što je govorio o ljudima koji slijede poslanike, dolazi i druga strana medaljona pa kaže uzvišeni Allah, a njih smijeniši zli potomci koji molitu napustiši i za požudama pođuši. Nakon što je govorio o poslanicima, nakon što je govorio o pute, putevima istine, putevima i zadovoljstva, o ljudima koji slijede istinu, kaže uzvišeni Allah, a nakon toga, inače je to veliko pravilo historijsko, dunjalučko, da nakon blagostanja uvijek ljudi zapadaju u krizu, pa kriza poluči jake ljude koji ponovo, hajde da kažemo, ljude vrati e, u blagostanje. Pa kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, a njih smijeniše zli potomci. Ti zli potomci uzvišenje Allah i opisuje sa dvije stvari. Oni ostaviše molitvu. Zapostavili su namaz. Pa se ovdje može može odnositi da su zapostavili namaz, nisu ga obavljali u njegovo vrijeme, nisu ga klanjali potpuno, nisu ispunjavali vađibe, nisu ispunjavali ruknove i tako dalje. U svakom slučaju, ti zli potomci imali su opis da su bili nemarni prema namazu. I nažalost, mi ako danas pogledamo u stanje ummeta, definitivno ćemo vidjeti da velika, velika većina ummeta danas ima problema sa namazom, a ako opet pogledamo u hadijsko, kuransko-hadijske argumente, vidjet ćemo na kako velikom nivou u islamu je namaz. Pa ćemo vidjeti da je to najbitnije dijelo u islamu nakon što čovjek uđe u islam i kaže la ilaha illallah, povjeruju u Allaha, svjedoči da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik, najbitnije dijelo, praktični ibadit jeste namaz. Pa se za obavljanje namaza obećavaju velike, velike nagrade. S druge strane, onima koji se poigravaju sa namazom, prijeti se žestokim, žestokim kaznama. Pa bi sam vjernik trebao da svoj život uskladi, čitav svoj život, posao, e, putovanja, odlazak, porodica, kuća, stanovanje, sve da je vezano za namaz. Hoću negdje putovati, a gdje ću obaviti namaz? hoću negdje e, na izlet, a kako ću namaz, hoću početi posao, a kako ću namaz i tako dalje. Pa da čovjek sve stvari vezuje za namaz. Pa kaže uzvišeni Allah, a njih smjeniše zli potomci koji molitvu napustiše i za požudama pođoše. Od tebe u odali su se strastima i požudama. I danas opet, ako pogledamo, opet imamo kao nikada u historiji da su se ljudi odali strastima, prohtjevima, pogledajte samo te grijehe koji su vezani za prohtjeve, za, za strasti, od bluda, od razgoličenosti, od alkohola, od droge i tako dalje. Sve su to ljudske, sve su to ljudske požude. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa oni će sigurno zlo proći. U arapskom, znači e, a arab, na arapskom, Allah Žešanu kaže jel kaune Riječ gaj islamski mufesiri su se žestoko razli, razlišli šta znači feseufe jel kaune gajja, oni će biti pogođeni gaj. Pa neki kažu da su to riječi, da se odnose, da će oni koji su ostavili namaz i koji su se dali e, za požudama, da će ih zadesiti zlo. A jedni opet kažu da je to ime doline u džehennemu. Pa oni koji su ostavili namaz i koji su odali protivima, oni će biti naseljeni u džehennemu u jednoj dolini koja se zove Gaj ali u svakom slučaju bez obzira na šta se odnosila ova riječ gaj, ono znači je prijetnja ljudima koji su zapostavili namaz i koji su se odali protivima svojim. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, osim onih, illa mentabe, osim onih, imamo osobe koji su naslijedile poslanike, pa su ostavili namaz, pa su se odali protivima i njima se prijeti kaznom, prijeti im se propašću, prijeti im se džehendemom, ali Kaže uzvišen Allah, illa men tabe, osim oni koji se pokaju. Wa amene, i koji vjeruju u Allaha. u amile salihan, i koji budu radili dobra djela, djela oni će ući u džennet i neće im se nikakva nepravda nanijeti. Pa je ovo opet Allahova velika milost i e, blagodat prema ljudima, da bez obzira koliko ljudi ostavili e, pokornost, bez obzira koliko bili nepokorni, ima ona izuzetak, osim onih koji se pokaju, osim oni koji vjeruju, osim oni koji čina, čine dobra djela, pa je islam vjera koja poziva ljude u optimizam, poziva ih da se vrati Allahu Đelešanu, da zaboravi svoju prošlost, da okrini, da okrenu novu bijelu stranicu u svom životu, da se pokaju uzvišenom Allahu. Pa imam nevi ovdje citirao ovaj kuranski ajet, Allah najbolje zna zbog ovih riječi, Eda'u salate wa tebe'u šahavat. Jer je u poglavlju u kojem govorimo odnos ljudi prema Dunjaluku. Pa su ovi ljudi, zli potomci, ostavili su namaz i odali su se svojim prohtjevima. Nakon toga imamo Nevi citira nam ajet iz sure El Qasas koji govore, lijepo bi bilo da ljudi koji kod kuće imaju prijevod Kur'ana da pročitaju od 76. do 80. ajeta Četiri, pet ajeta u, suri El Qasas u kojima je Allah subhanahu govori o Karunu. Kaže Allah Jošanu, Karun je bio iz Musaovog naroda. Toliko mu je Allah dao bogatstva, bio je nevjernik, da samo ključeve njegovih riznica trebala je jedna velika skupina ljudi da ponese. Ključeve, riznica njegovog imetka. Pa uzvišen Allah subhanahu govori kako je bilo ljudi bez obzira što, što je on bio nevjernik, kojima se svidjelo to kako on uživa.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 Izišao jednog dana u tom svom sjaju, izišao je u raskošu, pa su se ljudi podijelili u dvije kategorije. Pa su jedni kazali, ah, da je i nama ono što je dato Karunu. Da je i nama da budemo kao Karun bogati. Makar bili nevjernici, samo da budemo bogati. Govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu. On je uistinu presretan. Teško vama govorili su učeni. Onome ko vjeruje i čini dobra djela, bolje je Allahova nagrada, a bit će samo strpljima pružena. Kaže, a oni kojima je dato znanje, oni su vikali, ono što je kod Allaha, bolje je za one koji budu ustrpljivi. Dok ljudi koji su gledali sve kroz prizmu Dunjaluka kažu da je nema da budemo kao Karun, ali nakon toga Allah Đelšanu, iako kamo sreće da imam nevevi, spomenuo se četiri ajeta koja govori, ili pet ajeta koja govori o ovom, pa kaže Allah Đelšanu فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ pa smo mi i njega i njegovu kuću u zemlju strpali. Progutala ga zemlja. Jer je bio nepokoran uzvišom Allahu, a tolike riznice i toliko bogatstvo imao. Pa insan, rekli smo u prethodnim predavanjima, trebalo kada je u pitanju Dunjaluk da bude poput ptice sa dva krila, da za dunjalkom ide i da trči i da stiže, ali ne da bude to na uštrb ahireta, niti na uštrb onoga što nam je strogo naređeno ili strogo zabranjeno vjerom. Pa je dunjaluk, znači, potrebno da insan vjernik ima dunjaluk, jer će insan vjernik pomoći djedu, pomoći e, fukaru, e, škola tije time i mnogo drugih hajrata će insan mu'min raditi kada ima imetak. Ali, isto tako ne smije dozvoliti da ga Dunjaluk zavede ma indakum yanfad wa ma baq. Ono što vi imate, to je prolazno, a ono što kad Allaha je vječno. Pa Dunjaluk kada ne bi imao drugu mahanu, osim što je prolazan, dovoljno mu je mahana. A Ahiret kada ne bi imao drugu osobinu, bitnu, osim što je vječan, to je dovoljno da čovjek pazi kako se obhodi prema Ahiretu. Nakon toga uzvišeni Allah kaže u suri At-Takathur ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ U suri At-Takathur Allah Đeršanu kaže zatim ćete toga dana sigurno biti pitani o blagodatima. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Ajet koji mi mnogo puta po predavanjima citiramo i koji se može čuti na razno raznim hutbama i predavanjima, izlaganjima, a vi ćete toga dana sigurno, letus elune, vi ćete sigurno biti toga dana, na sudnjem danu, pitati o nijametima i blagodatima koji ste uživali. Pa insan danas kada napravi komparaciju između hala naših istanja, stanja, kako je živio prijašnji narod, prijašnji poslanici, Allahovi najbolji robovi. Vidjet ćemo večeras kako je živio Muhammed A.S. i kako mi živimo. Ali ovi blagodati koje uživamo od auta, od mobitela, od aviona, od odjeći, od lagodnog života, od kuća, od zgrada, od, od svega toga, treba da znamo da ćemo biti pitani. Treba da znamo sigurno da, budi da ćemo biti pitani kako i na koji način smo se odnosili prema Allahovim njametima i blagodatima. Da li smo ih koristili na halal ispravan način, da li smo ih sticali na halal i dopušten način ili smo, ne daj Bože, to sticali na haram način i koristili na haram način, znači čovjek će definitivno, sigurno, letus elunne, sigurno ćete biti pitani na sudnjem danu o blagodatima koje vam je podario uzvišeni Allah. Nakon toga 491. hadis od Aisha radijallahu ta'ala rekla je Muhammed sallallahu alaihi wasallam umro je a da se njegova poroca nije dva dana uzastopna najela ječmenog hljeba. Allahu poslanik je umru, a njegova poroca se dva dana kontinuirano nije jela ječmeni hljeb, ne pšenični hljeb. Ječmeni hljeb je uvijek na nekom stepenu ispod pšeničnog hljeba. Kaže Aisha, Boži poslanik je umru, otišu je. A njihov stanje i njihov hal je bio da nisu dva dana kontinuirano imali hljeba i ječmenog hljeba. Vidjet ćemo poslije kroz kada bude dolazilo da oni nisu znali za termin šta je to sito, da se prosije drašno. Samo kada bi dobili ječam, ispuhali bi iz njega, hajde da kažemo, ono veće trunje, to bi tada samljeli i tako bi to kuhali i tako bi to jeli. I toga nisu imali. Vidjet ćemo mnoge hadise da je Boži poslanik vezao kamen na svoj stomak od gladi a bio je najbolji Allahov rob, najbogobojazniji, najpobožniji, najiskreniji, da je zamolio Allaha da mu podari brdo zlata da Allahu Đelšanu podario. Ali pogledajte kakav je bio odnos Allahog poslanika alaihi salatu wasalam prema Dunjaluku. <clears throat> Kaže Aisha radijallahu ta'ala u 492. hadisu, Urve radijallahu ta'ala kazuje, Aisha radijallahu ta'ala rekla mi je, tako mi Allaha, sestriću, ugledali smo jedan mlađak, pa drugi, pa treći, tri mlađaka u dva mjeseca. Znači imamo mlađak, pa prođi cijeli mjesec, dođe drugi mlađak, cijeli mjesec. Pa treći mlađak, dva mjeseca su prošla, pokazala se tri mlađaka. Kaže, prošla bi tri mlađaka, dva potpuna mjeseca, a mi u svojoj kući ne bi ni jednom vatru naložili. Što znači toliko su bili siromašni da nisu ništa kuhali. U dva mjeseca u svim kućama Božjih poslanika ali se letu sram kod svih supruga nije se ložila vatra. Pa je pitao šta ste jeli, kaže jeli smo datule i jeli smo jeli smo, pili smo vodu, imao je Božji poslanik komšije koji su povremeno donosili mlijeka ili nešto od hrani. Allahov poslanik koji bi trebao da bude nama uzor, u skromnosti, koji bi trebao da bude uzor u svemu. Laqad kana lekum fi rasulillahi uswatun Hasene. Vi u Allahom poslaniku imate divan uzor. Njegov, njegov život, znači pogledajte u njegovoj kući dva mjeseca se nijednom vatra nije naložila. <clears throat> Prenosi se u 493. hadisu da je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala jedne prilike prošao pored ljudi na čijoj sofri je bila pečena ovca. Pozvali su ga da jede, on je rekao Allah, poslanik ali se let u pustio dunjaluk, a da se nije zasitio ni ječmenog kruha. Odbio je da prisustvuje tom pečenju, a razlog je bio da je kazao Boži poslanik je bio bolji od nas svih. On je otišao, a nije se zasitio ječma, ječmenog gljeba, a kamoli da je, da je se zasitio pečenja. <clears throat> <clears throat> Kaže Nu'man ibn Bešir u 495. hadisu Uistinu sam vidio vašeg poslanika Muhammeda alaih kada nije imao ni najloših datula kojima bi utolio glad. Inače je pravilo u arapskom svijetu da generalno ljudi uvijek ako ništa imaju u kući datula, ako ništa imaju neke datula koje su e, slabe kvaliteti, Kaže Nu'man ibn Bešir, ja sam vidio Božijeg poslanika, nije imao nikakvi, ni najjeftiniji, ni najnekvalitetniji datula kako bi njima utolio glad. Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam. <clears throat> U hadisu 496. stoji od Sehl ibn Sada, radijallahu ta'ala, se prenosi da je kazao, Allahu poslanik, alaih salatu selam, nije vidio bijelog kruha od kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao poslanika, sve do ga nije i usmrtio. Allaho poslanik kaže, nikad nije vidio bijeli kruh. Sve što su jeli je bilo, bio je to crni hljeb. <clears throat> prisutni su ga upitali da li ste vi u doba poslanika sallallahu alaihi wasallam imali sito, a on odgovori Allahov poslanik nije vidio sito od koga je uzvišeni Allah kao poslao kao poslanika sve do ga nije usmrtio. Prva konstatacija nikada Boži poslanik nije jeo bijelo brašno. Nakon toga pitaju oni onda dobro jeste li vi kad imali sito kaže Allahov poslanik je poslan i umro je cijeli svoj život nikad nije vidio sito koji se znači koristilo za sijanje brašna. Pa kažu ljudi, kako ste jeli neprosijan ječam? Upita se on odgovori, samjeli bismo ga i puhnili u njega, a onda bismo ga zamijesili. Tako su oni bili, eh, ajde kažemo, eh, skromni na Dunjalku. Pazite, u to vrijeme je bilo vladara, bilo je znači eh, ljudi kraljeva koji su imali, imali zlato, imali mnogo toga. Boži poslanik Ali se letu, da je tražio od svog gospodara, mogu je da ima te dunjalučke ukrase ali nije. Boži poslanik, pogledajte kako je skromno živio na Dunjaluku, ne, ne dozvolivši i ne dopustivši da ga Dunjaluk odvrati od uzvišnog Allaha a mi smo rekli više puta konstataciju da nema smetnji da čovjek postigne od Dunjaluka mnogo toga, ali samo da ga to ne odvede od Allaha, ne odvede od Ahireta, da to ne bude na uštrb onoga što nam je naređeno i onoga što nam je strogo zabranjeno. <clears throat> Nakon toga <clears throat> jedna poznata predaja, jedan poznati događaj iz kojeg ćemo vidjeti večeras imamo 3-4 duža hadisa pa zato malo brže i prelazimo hadise, ali želimo da vidimo kako i na koji način živio Allah poslanik sa svojima sahabima. Uh, od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi jednog dana ili noći. Allah poslanik alaih salatu selam izašao i napolje i ugledao Ebu Bekra i Omera pa ih je upitao šta vas je ovo doba izvelo iz vaših kuća? A oni su odgovorili glad. Allahu poslaniće. Na to je Allahu poslanik rekao, tako mi onoga u ruci moja duša i mene je izvelo ono što je izvelo i vas. Pođite sa mnom. Jedne prilike, inače Arapi imaju običaj da ima period u toku dana kada niko ne izlazi. Jednog dana Allahu poslanik izišao u tom periodu kada niko ne izlazi. Zatekao je Omera i Ebu Bekra na polju. Pa je upitao, čudeći se, Zašto vi ste izišli sada napolje? Ovo nije vrijeme kada se ljudi kreću napolju. Sada ljudi odmaraju. Kažu Allah poslaniće. Gladni smo, izišli smo jednostavno očekujući neki rizki neku na faku. Kaže Allah poslanik, i ja sam izišao iz istog razloga. Pogledajte, trojica najboljih ljudi na planeti u to vrijeme i nakon njih poslanik i Ebu Bekri i Omer, trojica ljudi, najbolji na planeti, izišli iz svoje kuće jer nemaju šta da jedu. Istjerala ih glad. Subhanallah il azim. Koliko puta Allah poslanik došao kući i pitao svoje supruge ima li išta za doručak? Pa kažu nema ništa, Allah. nema ništa, nema zalogaja. Kaže onda ću ja danas postiti. Allah poslanik ali se letu wasalam znao je zapostiti zato što nema šta jesti. A pogledajte nas, pogledajte raskoš i blagodati u kojima mi uživamo. Kada čovjek otvori svoj frižidir, pa pogleda u njemu od mesnih proizvoda, od povrća, od namaza i tako dalje. Zato smo rekli, To su blagodati o kojima ćete biti pitani. Pa nastavlja Ebu Hureyre i kaže, <clears throat> I oni su pošli kod jednog ensarije, ali ga nisu zatekli kod kući. Kada je njegova supruga ugledala poslanika, ali se rekla je, dobro došli Allahu poslaniće, Allahu poslanik ali se wasalam upitaju gdje ti je muž, a ona odgovori otišao je da nam nađi pitke vodi. Tada dođe Ensarija ugledavši Allahu poslanika ali se letom se njegovu dvojicu drugog reče hvala Allahu da nas niko nema časnije goste od mene. Zatim je otišao donio granu na kojima je bilo i nezrelih i zrelih datula, pa je rekao jedite. Onda je uzeo nož, Allah poslanik ali se se nam vidjevši to reče, nemoj zaklati ovcu koja se muze. Kada je zaklao ovcu i pripremio meso, od njega i stavio je pred njih, pa su jeli mesa i datule i pili vodu, a kada su se zasitili, utolili žeđ, Allah poslanik ali se se reče Ebu Bekru i Omeru, tako mi onoga u čioj ruci je moja duša, bit ćete ćete pitani o ovoj blagodati na sudnjem danu. Glad vas je isela iz vaših kuća, pa ste niste se vratili sve dok vas nije snašla ova blagodat. Znači, rezime ove priče da Allah poslanik sa Bekrom i Omerom otišao kod jednog ensarije, pa ga nisu zatekli kod kući, pa kada ih je ugledao, obeselio se, obradovo se, kao što i treba. Kaže, nema danas boljih gostiju niko na planeti od mene. Došao mi ugoste goste Božji poslanik, došao mi je Ebu Bekr, došao mi je Omer. Pa im je otišao, donio mi je svježih datula, otišao je zaklao ovcu i donio im mesa, donio im vodi. To danas u današnjem nekom žargonu, to je znači nešto prosječno da čovjek pojede nešto mesa, da ima datula, da ima vodi. Allah poslanik odgajajući Ebu Bekra, odgajajući Omera, da budu zahvali Allahu kaže znajte da ćete biti pitani na sudnjem danu. Izišli ste iz svoje kuće gladni, ali vas je Allah obskrbio ovim blagodatima voda, datule i mesa. Zamislite danas da neko od nas nekom svom komšiji ili svome djetetu kaže Halo, bit ćeš pitan za ove što imaš auto i laptop i mobitel i stan i kuću i ovo i ono i radno mjesto i platu i zdravlje. Pazi, brate, bit ćeš za to pitan. Velik groj nas bi se naljutio kada mu to neko rekao. Allahu poslanik odgaja Ebu Bekra i Omera da budu zahvalni Allahu na ni'metima kojim je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao, a najveća korist koju uzimamo iz ovog hadisa jeste činjenica da je Allahu poslanik, iako je bio prijesednik države, Allahov najbolji rob koji je kročio zemljom, insan kojeg su voljele Medinelije, opet je znao biti gladan, da ga je glad istjerala iz njegove kući. Pa insan ako se desi u datom momentu, pogledajte mi kako smo spremni svoju vjeru dosta puta uvrnuti, promijenuti, popustiti u pogledu mahrami, u pogledu namaza, u pogledu posta. Ako tražimo posao pa nam neko kaže ne možete klanjati, Odma, nema veze, nećemo klanjati, sam nam daj posao. Boži poslanik gladan. Da li smo mi ikada bili gladni da nas je glad istjerala iz kuće? Ali Allah poslanik ostao čvrst. Ostao je čvrst. Poput, znači, najčvršćeg stuba, poput temelja, poput zidine, poput bedema. Čvrst na Allahom svano tada putu, bez obzira šta mu se desilo. <clears throat> U 498. hadisu ili predaji e, koja nam govori u, u ovom poglavlju odnosno u 500, e, hadis broj 500 Sad ibn Abi Waqas radijallahu ta'ala kazuje ja sam prvi Arab koji je ispalio strijelu na Allahovom putu. Išli smo u vojne pohode sa Allahovim poslanikom alaihi salatu a od rani nismo imali ništa osim lišća, huble i ekacije. Tako da kada bismo obavljali nuždu, stolica bi nam bila suha poput očih brabonjaka. Doći će sada predaja u kojoj Allahov poslanik e, odnosno predaja vjerodostojna za vrijeme Božijeg poslanika, da je Allahov poslanik znao poslati izvidnicu od 300 ljudi, ljudi idu u borbu na lovom putu, da daju svoje živote, kaže dnevno bi nam naš emir, naš vođa davao jednu datulu. Pogledajte šta Sad ibn Abi Waqas kaže, išli sa Božim poslanikom, nema ništa, lišće s drveta uzmeš i jediš. Od tog lišća bi im pucala usta, imali problema sa probavom, ali to ništa nije spriječilo da budu sa Allahovim poslanikom salatu da se žrtvuju i da dostavljaju ovu veličanstvenu vjeru ovom napačenom čovječanstvu. <clears throat> U 502. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao tako mi onoga osim kojeg nema drugog Boga. Znao sam ležati potabuške od gladi i znao sam zbog toga na stomak privezati kamen. Doći će u drugom hadisu, kaže, znao sam pasti unesist od gladi. Ebu Hurire, ko je Ebu Hurire? Ashab koji prenio od Božijeg poslanika najviše hadisa. Taj čovjek toliko je strpljiv bio sa Božim poslanikom da je padao u nesvijest od gladi. Kaže, ljudi bi dolazili i nogu mi mu Ljudi su u to vrijeme imali običaj kada neko ima padavicu, ima problema sa sihrom, sa džinima, stavljali bi mu nogu na vrat. Kaže, ljudi su mislili da ja imam problema sa epilepsijom, sa bolešću, sa džinima, sa sihrom, a ja sam, kaže, pado unesist od gladi. Ebu Hureyre radijallahu talanhu tako govori o sebi. Kaže, tako mi onoga osim kojeg nema drugog Boga. Znao sam ležati potrbuške od gladi i znao sam zbog toga na, na stomak vezivati kamen. Jednog dana sjeo sam na put kojim svijet prolazi pa i naišao poslanik sallallahu alaihi vselem koji se nasmijao kada me ugledao, shvatiš iz, e, iz izraza moga lica šta me muči. Zatim je rekao Ebu Her, odgovorio sam, odazivam ti se Allaho posniče, pođi sa mnom. Poslanik je krenuo i ja sam ga slijedio. Događaj se Ebu Hureyrom je poznat, da ga ne čitamo pošto je poduži e, događaj, ali šta je pojenta? Ebu Hureyre radijallahu ta'ala kaže bio sam jednog dana izrazito gladan. Pazite, nije iskao. Kaže, sjeo bi pored puta gdje ljudi prolaze, ne bi li neko prepoznao. Čak u drugim predajama ima da bi nekada nekome postavljao i pitanja. Jedne prilike, kaže, postavio sam Ebu Bekru pitanje, možeš li pojasniti zbog čega je objavljen taj taj ajet. Ali kaže, ne bi on prepoznao da sam ja gladan. Pa naiđe Omer, pa ga opet pita neko pitanje, on mi pojasni, ode. Pa je naišao poslanik, pa je prepoznao da sam gladan. Pa me je zovnuo, pa sam došao, kaže, sa njim kod njegove jedne supruge, pa je donio posudu s mlijekom. Pa kada sam ugledao to mlijeko, kaže Buhreire, obradovao sam se, a kaže Allah poslanik Ebu Hureyre, idi i zovi stanovnike Sofije. Stanovnici Sofije su bili ljudi, grupa, jedna poveća grupa ljudi, ashaba koji su došli iz Mekke, učinili hijđu i nemaju svojih kuća. Živjeli su u džami Božijeg poslanika, ali se to sram i Božji poslanik kada bi imao hrane, davao bi tim ljudima. Kaže Ebu Hureyre sam o sebi govoreći, pa mi je rekao Božji poslanik, idi pozovi stanovnike Sofije, kaže Ebu Hureyre, šta će ta jedna posuda u odnosu na toliko ljudi. Ja padam unes i izgladan sam. Ja sam možda bio najprioritetniji da se napijem tog mlijeka, ali pokornost Božijem poslaniku. Pa je, kaže, Ebu otišao sam, pozvao sam ih, pa su došli, pa su ušli u kuću Božijeg poslanika, ali se to sram, pa me Božji poslanik pozvao, dao mi posudu s mlijekom da dadnem drugim ljudima. Pogledajte iskrenosti, pogledajte strpljenja, pogledajte pokornosti toliko žedan, toliko gladan, drugi ljudi došli, uzmi Ebu Hureyre dadni. Pa su se svi ljudi napili iz te posude. To je jedna od muđiza koju uzviše Allah podario svome poslaniku da se znači, u datom momentu, kriznim momentima uvećavala hrana, količina hrani kako bi se upotpunile potrebe ljudi. Pa u ovom momentu isto tako iz jedne posude se napilo desetine ljudi. Kaže Ebu Hureyre, pa sam donio posudu Božijem poslaniku, ostali smo samo ja i Božiji poslanik. Pa je, kaže Božji poslanik, rekao, sjedi, sjedi, pi. Pa sam pio jednom, pa dva put, pa tri put, pi, pi, dok kaže Allah više nema mjesta, ne mogu, toliko sam se napio. Pa je Allah poslanik, ali se da se nam uzeo posudu i popio ostatak mlijeka. Ali ono što je nama interesantno, opet se vraćamo na tu teoriju, to je najbolja generacija. Kuntum hajra ummetin uhriđet nas. Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila u ummetu, u čovječanstvu, a pogledajte kako su oskudno i skromno živjeli. Da nisu imali najosnovnija pitanja egzistencije rješena. Da su bili gladni, da su bili žedni. Vidjet ćemo kakvu odjeću su nosili ashabi Božijeg poslanika. Mi bi danas dali svu planetu samo da tog jednog ashaba vidimo očima. Samo da vidimo Ebu Bekra, samo da vidimo Omera, samo da vidimo Ebu Hureru. A pogledajte kako su oni živjeli i kako su oni bili spremni da slijede Božih poslanika. Alihi salatu <clears throat> Kaže Ebu u 503. hadisu Muhammed ibn Sirin prenosi da je Ebu Hureyre radijallahu ta'anhu kazao Znao sam pasti u između Mimberi, Allahu poslanika, ali salatu wasalam, a ja išini odaje. Pa bi neko došao i stavio nogu na moj vrat misleći da sam poludio, a meni nije, ali meni nije obuzimalo ludilo, već je to bilo od gladi. Hadi izbježi vam Buharija. Nisam ja, kaže, padu u zato što sam imao ludilo ili nesvjesticu ili padavicu ili, ili, već sam bio gladan. Zamislite da čovjek dođe na stepen da pada u nesvijest od gladi ali opet nikome ne kazuje niti od koga traži. Kako su oskudno živjeli, onda insan kada, kada vidi nijamete i blagodati u kojima se mi nalazimo. S druge strane, ako insana i zadesi neki musibet, pa malo nema, pa malo mora, ajde da kažemo, malo šparati, malo e, štedjeti, kada vidimo kako su živjeli najbolji ljudi koji su kročili planetom, onda to insanu daje satisfakciju da se i on strpi i da shvati da je Dunjaluk kuća iskušenja. <clears throat> Kaže se u 506. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala vidio sam 70 stanovnika Sofi, a nijedan od njih nije imao gornji ogrtač već samo donji ili komad platna koji bi vezivali oko vrata tako da bi nekima dosezao do, potkoljenica, a nekima do nožnih članaka pa bi ga sakupljali rukama bojeći se da im se nukažu stidni dijelovi tijela. Govori Ebu Hureyre ovim stanovnicima Sofe. Kaže, vidio sam njih 70. Niko od njih nije imao dva komada platna. Arapi su imali običaj, znači u to vrijeme da nose se na način da jedan dio platna uzmu i da se njime omotaju, poput ako su ko je bio na hađu, onako su se Arapi nosili ko što ljudi na, na hađu se nosi u ihramima. Jedan ihram se znači stavi na donji dio tijela od pupka do koljena, a gornji dio bi zamotavali znači preko ramena. Kaže Ebu Hurire, vidio sam njih preko 70 stanovnici Sofi, ashabi Božijeg poslanika, niko od njih nije imao dva ogrtača, dva komada platna. Komad platna danas znači možemo naći na smetlištu. Ta dva komada platna oni nisu imali. Imali su, kaže, oni po jedan komad platna koji su vezivali tako na način da pokriju avrete, neko bi znači, pokrio e, do koljena neko malo više, čuvali bi te i hrame i te, tu odjeću, pazivši da im se ne otkriju njihovi avreti. 70 ljudi, Allah poslanik i svakodnevno gleda u namazu, u džani, sjedi, tu živi, nemaju samo dva komada platna. Poznat je onaj hadis u Buhari i Muslimu da je jedne prilike jedan asab htio da se oženi, pa je Boži poslanik ga poslao kući i kaže idi traži nešto kod kuće kao poklon za svoju suprugu. Mehr, vjenčani dar. Pa je otišao, došao je od, došao od svoje kuće i kaže Allah posljedče nisam našao ništa. Ama ništa. Mi to sad pomislimo, nisam našao nešto vrijedno. Kaže Allah poslanik, idi traži pa makar željezni prstin. Nije rekao zlatni, nije rekao srebreni, željezni prstin. To bilo šta. Kaže, pa je otišao ponovo kući. Tražio, došao, kaže, Allaho poslaniće, ja nemam ni željezni prstin. Želi da se oženi, želi da stupi u brak, želi da bude čedan, želi da bude moralan, ali nema, nema čak, nema čak ni željezni prstin. La ilaha illallah. Pa ga Allah pita, a znaš li koliko znaš Kur'ana, pa je rekao znam tu i tu suru, znam Bekaru, znam Ali Imran, pa mu rekao Allah neka vjenčani dar za tvoju suprugu bude to da je podučiš tim surama. Subhanallah il azim, koja skromnost tih ljudi i nikada nećete naći da su se oni žalili na dunjalučko stanje. Zato Allah poslanik im je govorio Mel ahša Ja se ne bojim za vas siromaštva, već se ja bojim da vam se dunjaluk otvori. Pa kad se Dunjaluk otvori, tada ćete vi zaboraviti na, na, na gospodara i na ahiret, ko što vidimo u današnjim, e, u današnjem vremenu. <clears throat> Nakon toga, 510. hadis od Ebu Umame radijallahu ta'ala se prenosi <clears throat> da je Allah poslanik alaih salatu selam kazao sine Ademov, ako podijeliš višak, to je za tvoje dobro. A ako ga zadržiš, to je zlo za tebe. A nećeš biti pokoran ako zadržiš onoliko koliko je, a nećeš biti prekoren ako zadržiš onoliko koliko ti je potrebno. U trošenju počinje od onih koji su, koji si dužan da izdržavaš. Allahu poslanik alaih salatu vam potiče svoj umet da višak stvari, ono što im je višak, da udjeli. Ako udjeliš višak, zaračeš se Ako ostavi, on je u osnovi tebi višak. Ali ako ga ostaviš, to neće nikome koristiti. Pa Allahu poslanik ali se letu selam podučava svoj umet da ono što im nije potrebno, da ono što im je višak, da to podijeli i na taj način će ako Bog da postići veliku korist. S druge strane, kaže Allah poslanik ali se letu selam, u trošenju, kada dijeliš, počni prvenstveno od onih koji, koji su tebi najbliži, a potrebni su. Pa imaš od imetka nešto što je višak, prvo idu tvoja djeca, tvoja supruga, pa tvoj otac, pa tvoja majka, pa tvoje amiđe i tako dalje. Znači, oni ljudi koji su ti najbliži, koji može doći situacija u islamu da je čovjeku obaveza da pomogne određene svoje rođake ako su oni potrebni, a insan imućan. Pa kaže Allah poslanik počinje od onih koji su najbliži. 511. <clears throat> hadis, hadis kojeg dosta puta citiramo i kojeg smo mnogo puta slušali na dersovima kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam ko od vas osani u miru i sigurnosti svoga doma zdravog tijela i ima hrani za taj dan, to mi je kao da je, dat, kao da je dato svo dunjalučko bogatstvo. Tri stvari, kaže Allah poslanik, ako ih dobiješ u toku jednog dana, kao da imaš cijeli dunjaluk, da vidimo šta je to. Kada bi mi danas, kada bi nas neko pitao, dobro, šta je minimum koji treba da imaš, pa da ti možeš reći kao da imam sav dunjaluk. Šta bi mi stvari nabrojali? treba da imam auto, treba da imam ovo, treba da imam mobitel, treba da imam trosovan stan, četverosovan ili treba da imam posao, tada bi ja mogao reći imam ja neke osnovne potrebe. A pogledajmo što kaže Allah poslanika ali se letu se nam. Ko osani u blagostanju, mir je, sigurnost, nema rata, nema granata, nema hapšinja, ne. Siguran u svojoj kući. Sigurnost, prva stvar, veoma bitna stvar. Druga stvar, zdravog tijela, zdrav nema bolova, ne ide doktor, um, ne, i tako dalje. I na kraju ima hrani samo za taj dan. Mir, znači nema problema, ne boji se za sebe, za svoju porodicu. Zdravlje i ima hrani samo za jedan dan. Koliko hrane dnevno čovjeku treba? Evo uzmite da je to 5 kila brašna, da je to 5 kila mesa. Koliko mi hrani imamo, hajde da kažemo, ureziramo u svojoj kući. Kaže Allah ko mi budu ove tri stvari date, da je osvano bezbjedan, da mu je zdravo tijelo i da ima hrani samo za jedan dan, to mi je kao da je da cijeli dunjalog. Pa insan treba da se e, zapita gdje sam, šta sam, ko sam, koliko trčim, koliko na uštrb ahireta, nerijetko nam se dešava da trčimo, trčimo, trčimo, imamo auto koji nas služi, dobro auto, ali daj, podigni kredit kamatni da bi zamijenio auto. Podigni kamatni kredit da bi možda renovirao treći sprat kući, ne drugi, već treći i tako dalje. Pa pogledajte kako Allah poslanik kari se vratu odgaja svoj umet, da budu zadovoljni na, na onome što im uzviše Allah subhanahu wa ta'ala podario. <clears throat> Nakon toga, Od Fudajla ibn Ubejda radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik predvodio ljude u namazu koji bi sa stajanja u namazu padali od, od iznemoglosti i gladi, a to su bili stanovnici Sofi, tako da bi beduini govorili ovo su luđaci. Kada bi Allah poslanik ali se letu selam završio namaz, okrenuo bi se i rekao da znate kolike vam nagrade pripremane su kod uzvišnog Allah subhanahu wa poželjeli ste da budete u još većoj neimajštini oskudici. Kaže, znalo se desiti da su ljudi u namazu, stanovnici Sofi, toliko su bili izmoreni, toliko su bili gladni, da su ljudi u namazu padali u nesvijest. Pa ljudi koji su dolazili sa strane da klanjaju za Allahovim poslanikom, beduini, ljudi iz pustinje, prvi put dođu i neko u namazu pored njega padne u nesvijest. Oni misle da su to ljudi ludi, da su to ljudi, znači padaju u epilepsija i tako dalje. Allahov poslanik ali se letu selam da bodrio bih ih je nakon namaza kaže strpite se, strpite se. Kada dođe nasudnji dan insan kada vidi E, kakve nagrade će dobiti ljudi koji su, koji su bili izloženi na Dunjaluku e, nekim iskušenjima. Kaže Allah poslanik u drugom Adisu, kada oni koji su bili zdravi na Dunjaluku vide kakve, muke, kakve nagrade su dobili oni koji su bili e, bolesni, iskušani, poželjet će oni zdravi na sudnjem danu, što su bili zdravi na Dunjaluku, da je njih neko toliko mučio da im je klještima čupao meso i mučio njihovo tijelo kolike nagrade su obećane ljudima koji se strpi kada imaju određene musibete i neimaštinu. Svakako, sve ove hadise treba ponovo naglašano ispravno shvatiti. Ovo ne znači da čovjek traži probleme, traži iskušenja, da ga neko istuče, da ga neko muči, da bi rekao ja sam sada se strpio. Insan treba da bude pametan, treba da bude pronicljiv, treba da bude mudar, treba da stikne, stekne od unjaluka što više može. Samo smo rekli da to ne bude na uštrb ahireta. <clears throat> Za kraj ćemo spomenuti još dva duža hadisa i time ćemo ako Bog da izvršiti večerašnje druženje. Od Ebu Abdullaha Džabra ibn Abdullah eh, radijallahu ta'ala se eh, prenosi da je kazao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam poslao nas je da dočekamo kurešijsku karavanu i postavio nam je Ebu Ubejdu za zapovjednika a kao putnu opskrbu dao nam je kožnu vreću sa datulama, jer nije imao ništa drugo. Tokom putovanja do odredišta Ebu Bejde nam je za obrok davao po jednu datulu. Na, neko od prisutnih upita, šta ste činili sa njima? Ebu Abdullah odgovori, sisali bismo ih kao što sisa dijete, a potom bismo se napili vode i to je bilo sve što bismo u toku dana pojeli a pred noć bismo svojim štapovima skidali liše sa drvića, pa bismo ga natopili vodom, a onda jeli. Allahov poslanik je poslao izvidnicu od 300 ljudi da idu da pokušaju zaustaviti jednu kurešijsku karavanu. Njihovom emiru je dao vreću datula, toliko znači da mogu dnevno da troši samo jednu datulu. Jedna datula, jedna hurma čovjek putuje u arapskom svijetu kroz pustinju, vrućine, većina njih pješači, jedna datula. U jednim od predaja spominje se da je spomenuto šta vam znači ta datula, kaže shvatili smo šta nam je značilo kad više nismo dobili ni, datulu. Kaže pa smo dobivali tu datulu i nju smo sisali, jednostavno znači lagano smo je jeli, nakon toga bi se napili vode i to je to. Ali uzvišenje Allah subhanahu se opet brine o svojim robovima, pa poslušajmo kraj ovi, e, ovog predanja. <clears throat> Tako smo došli na morsku obalu na koju smo ugledali nešto poput većeg pješčanog brdašceta. Prišli smo i ugledali životinju koja se naziva Amber. Došli su na more, Allah s.w.t. im je poslao rizk i na faku. Kada su došli na more, ugledali su veliku životinju, vjerovatno tu u današnjem nekom, hajde da kažemo žargonu, neki ogromni kit. Pa su se u početku sustegnuli kako ćemo jesti, to je izbacilo more, a to je uginulo ne znajući za propise da sve što more izbaci da je halal i dopušteno. Ali su onda shvatili, mi smo na Allahovom putu, imamo potrebu za tim, pa su počeli da jedu to meso. <clears throat> Pa to je uginula životinja, a potom su uh, rekli, ipak smo mi zaslanici Allahu poslanika, ali se latu wasalam, i na Allahovom putu. Našli smo se u nuždi i zato jedite. Oko mjesec dana jeli smo meso te životinje, a bilo nas je 300. stotine. I svi smo se udebljali, zaista smo iz njenog oka grabili mast posudama i sjekli komade poput vola i skoro većine vola. Ebu bede je izabrao od nas 30 ljudi i rekao im da uđu u njenu očnu duplju. Toliko je bila velika životinja. Allah SWT im je poslao veliku životinju da u očnu duplju, znači gdje je ta životinja morska imala, oči da je 30 ljudi moglo da stane samo u tu rupu. A uzeli su samo jedno rebro i stavili ga znači na plažu i čovjek bi znači jahajući na devi mogao proći ispod tog, ispod tog e, rebra. Koliku životinju je uzvišen Allah subhanahu kao rizk i na faku tim vojnicima. <clears throat> Isjekli smo komade njenog mesa, osušli i ponijeli sa sobom. Kad smo došli u Medinu, otišli smo kod Allahog poslanika, ali se i to mu spomenuo, on reče, to je nafaka koju vas je Allah s.w.t. uskrbio iz mora. Da li imate još njenog mesa, pa da nas počastite, poslali smo Allahom poslaniku, ali se nešto tog mesa i on je to jeo, hadis bilježi ima muslim. Ovo, nećemo govoriti o drugom dijelu ove priče koliko ćemo govoriti o prvom dijelu da su ljudi bili spremni da krenu u borbu, da krenu u džihad, da dadu svoje živote, da putuju kroz pustinju, da pješači i dnevno su dobivali samo jednu datulu. I niko od njih nikada nije došao i požalio se Allahom poslaniku se letu selam na neimaštinu i da im je teško i tako dalje. Pa pogledajmo, braću moja draga i sestre, e, bez obzira što mi živimo u današnjem modernom i savremenom dobu gdje su standardi podignuti i tekako, ali insan treba da napravi nekad malo komparaciju šta su ti ljudi žrtvovali za Allahu vjeru, a šta mi žrtvujemo, šta su trpjeli, a šta mi trpimo. Iako su oni u svemu, u svakom pogledu bili bolji od nas po svjedočenju uzvišnog Allaha, po svjedočenju Božijeg poslanika, to su najbolje generacije. Nas ako zadesi bilo kakav usibet, bilo kakva nedaća, odmah počinjemo da vidimo gdje možemo šta popustiti u pogledu Islama. Dok pogledajte njih kako su bili spremni da trpe na Allahovom subhanu wa ta'ala putu. <clears throat> I za kraj poznato e, kazivanje u kojem opet imamo, e, imamo e, pristavu u kakvom stanju je živio Allah poslanik alaih salatu wasalam oskudici. E, hadis poznati, hadis koji bilježi Buharija i Muslim, 520. hadis od e, Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Na dan bitke na Hendeku kopali smo pa smo naišli na veliku stijenu. Otišli smo vjerovjesniku sallallahu alaihi ve rekli ova nam se stijena ispriječila, on je rekao sići ću ja. Zatim je ustao, a za stomak mu je bio vezan kamen jer tri dana ništa nismo okusili. La ilaha illallah. Bitka na Hendeku, ljudi kopaju kanale da vojska iz Mekije koja dođe ne može provaliti i ući u Medinu, pa su došli do jedne velike stijeni. Ne mogu, nije tada bilo neki moderni stvari koji mogu iskopati taj kamen, pa su se požali Allahu poslaniku, se o se Pa je Allahu poslanik rekao, doći ću ja, riješit će on problem. Ali kaže Džabir, kada je Boži poslanik ustajao, vidjeli smo na njegovom stomaku kamen svezan. Ljudi u to vrijeme su toliko oskudno živjeli da su vezali kamen kako bi kamen pritisnuo želudac unutra u stomaku. Kaže pa je sišao Allah poslanika alaih salatu wasalam, pa je udario krampom i poznat je taj događaj. Ali ono što je eh, nama potrebno, kaže Džabir, <clears throat> Rekao sam Allahu poslaniče, dozvoli mi da odim kući. Kada sam došao kući, rekao sam svojoj supruzi. Na vjerovijesniku sallallahu alejhi ve primijetio sam veliku glad i to više ne mogu gledati. Ima li nešto za jelu? Džabir radijallahu ta'ala kaže, toliko me to potreslo. Otišao sam kući, tražim dozvolu od Božeg poslanika, ali se vas ram, iako ljudi kopaju, to je opća mobilizacija. Allah će mogu li otići ja do svoje kuće da vidim ima li šta za jest? Kaže svojoj supruzi, vidio sam Božeg poslanika, ne mogu više ja to trpiti. Tri dana ništa nismo jeli. Imaš li nešto za jelo? Ona je odgovorila, imam ječma i imamo jedno jare. Tada sam zaklao jare i samljao ječam, a mi smo smo stavili u kameni čup. E, kada je tijesto bilo skoro pečeno, a čup e, na, kame, na kamenju koji se koristilo kao ložište skoro prokona, odšao sam vjerovjesniku sallallahu sallam i rekao ima malo hrane pa pođi ti Allahu poslaniće i još jedan ili dva čovjeka. Džabir radijallahu taranu sažalio se na stanje i hal Božijeg poslanika i kaže otišao sam kući, pitao suprugu ima li nešto za jest, kaže imamo malo ječma, imamo jedno jare bez imalo okrijevanja zaklao je jare i samljio je to lječna što ima, potkuhali su i napravili su neki, neki kvasac, neki hljeb, neki kruh i jare su zaklali i stavili su u čup da se kuha. Kad je to skoro bilo gotovo, otišao je do Božih poslanika, iako, znači, hendek, sva Medina izišla da kopa hendek. To su stotine ljudi. Kaže Allah poslaniće, dođi ti još jedan dvojica sa tobom da jedu. Na, nešto ima malo hrani. Pa je Allah poslanik ali se upitao džabira, upitao je džabira šta, o čemu se radi tako i rekao imamo malo ječma, potkali smo, imamo malo mesa od jareta. Kada je Allah poslanik to čuo, a rekli smo malo prije, da je uzvišen Allah s.w.t. više puta počastio Božih poslanika muđizama, da se mala količina hrane povećavala kako bi se riješilo u datom pitanju e, glad koja je zadesla ljude. Pa je Allah poslanik ali se ratu sram rekao idi i ne skidaj. Tu idi kući, reci supruzi nek ne skida čup sa vatri. Niti nek, nek, ne vadi, nek ne vadi tijesto iz te neke pečnice u kojoj su oni pekli to e, tijesto. Pa je Allah poslanik pozvao sve muhađire i sve ensarije. Pa kada je došao Džabir kući, kaže svoje supruzi, Allah poslanik ide sa svim ensarima i sa svim muhađirima. La ilaha illallah. Ali žena mu'minka, pošto je došla u drugim hadisma, upitala samo jesi ti pojasnio Božijem poslaniku? Pa je rekao jesam. Allah šamo najbolje zna šta je naredio svojem poslaniku. Pa je došao Allah poslanik ali salatu selam sa svim muhađirima i svim, svim ensarijama, pa je Allah poslanik uzimao komadao hljeb i svakome od njih davao komad mesa dok se svi nisu najeli. Ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim kako neko ne bi pomislio da su to neke, da su to neke e, priče za djecu. To su muđize kojima je uzvišen Allah subhanahu pomogao svoga e, poslanika Muhammeda alaihi salatu Mi se vraćamo na početak ove priče. Da Allah poslanik alaihi salatu vojni pohod. Kopa se hendek tri dana i ništa nema da jedi. Džabir radijallahu teranhu, znači kada je to vidio, otišao je zadnje što ima u svojoj kući, žrtvo je za Allah, poslanika alaih salatu wasalam. Pa znači, braću moja draga, e, srž cijelog ovog našeg e, poglavlja jeste da imam nevoj Rahmetullah je pokušao da nam e, pojasni kroz vjerodostojne predaje na kakav način je živio Boži poslanik alaih salatu wasalam. I opet taj Boži poslanik alaih salatu wasalam cijelu noć provodi u noćnom namazu. I kad ga Iša pita, iako znači znao je zapostiti, nema šta jesti. Opet kad ga pita, zašto toliko ibadetiš? Tebi je Allah oprostio i prijetodne grijehe i budući. Sve ti je uzvišen Allah oprostio. Kaže, a zar da ne budem Allahu zahvalan? Najbitnija stvar zbog koje zahvaljivati trebamo Allahu jeste Islam. To što nas je uzvišen Allah počastio imanom, Islamom. Otvorio nam vrata budućnosti za džennet. To je pitanje koliko ćemo mi istrajati i ustrajati, koliko ćemo se čvrsto držati onoga što znamo. Pa znači, braću moja draga i ciljni sestre, Allaho poslanik je živio izuzetno skromno. Mogao je da ima od Dunjaluka šta hoće, ali je znao da je Dunjaluk prolazan. Znao je da je Dunjaluk prolazan, nije dopustio da ga Dunjaluk zavede. Jedne prilike Allaho poslanik je klanjao u odjeći. U to vrijeme ta odjeća je bila gruba, ali ta odjeća imala po sebi samo neke pruge, pa je Allah poslanik rekao, nosite u moju odjeću tum i tum, a donesite mi njegovu jedno, jednobojnu odjeću. Malo prije me, kaže, ovaj ogrtač smetao u namazu, odvraćao me od namaza. Allah poslanik je želio da se posjeti, da robuje uzvišom Allahu subhanahu a zamislite onda gdje smo mi kada smo spremni zbog nečega ostaviti namaz ne možeš raditi u firmi ako ćeš klanjati. Nema veze, ja ću to naklanjati kod kući. Allahu poslanik ostavlja odjeću koja ga odvraća od koncentracije u namazu. A mi smo spremni ostaviti, ostaviti najveći temelje Islama samo da bi postigli nešto od Unjaluka. Opet se vraćam i rezimiram, e, nikako ovi hadisi, nikako ne znači da čovjek e, treba bježati od Unjaluka, da ne treba posjedovati, Znači čovjek, musliman, treba da bude jak u svakom pogledu i ekonomski i imanski, ali samo da ne dozvolimo da nas Dunjaluk zavede toliko da ostavljamo farze, da činimo harame kako bismo stigli Dunjaluk. A ako možemo na halal i dopušten način stići Dunjaluk, onda da ga stignemo kako bi ako Bog da taj Dunjaluk bio u našim rukama i kako bi putek tog Dunjaluka e, činili mnoga dobra. Molim uzvišnog Allah da nas učisti na putu istine. Molim ga da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke Allahumma ve bihamdike, šedven la ilaha illa in stakfiruke, wa atubu ilaik.